بوك تو اثنى عشر تسولف تسولف المشروبات جترينكه جترينكه أنا أشرب شاي Ich trinke Tee. Ich trinke Tee. أنا أشرب قهوة Ich trinke Kaffee. Ich trinke Kaffee. أنا أشرب مياه معدنية Ich trinke Mineralwasser. Ich trinke Mineralwasser. أتشرب شاي مع ليمون؟ Trinkst du Tee mit Zitrone? Trinkst du Tee mit Zitrone? أتشرب قهوة مع سكر؟ Trinkst du Kaffee mit Zucker? Trinkst du Kaffee mit Zucker? أتشرب ماء مع ثلج؟ Trinkst du Wasser mit Eis? Trinkst du Wasser mit Eis? هنا توجد حفلة Hier ist eine Party. Hier ist eine Party. الناس يشربون شامبانيا Die Leute trinken Sekt. Die Leute trinken Sekt. الناس يشربون خمر وبيرة Die Leute trinken Wein und Bier. Die Leute trinken Wein und Bier. أتشرب الخمر؟ Trinkst du Alkohol? Trinkst du Alkohol? أتشرب ويسكي؟ Trinkst du Whisky? Trinkst du Whisky? أتشرب كولا مع رام؟ Trinkst du Cola mit Rum? Trinkst du Cola mit Rum? لا أحب الشامبانيا Ich mag keinen Sekt. Ich mag keinen Sekt. لا أحب الخمر Ich mag keinen Wein. Ich mag keinen Wein. لا أحب البيرة Ich mag kein Bier. Ich mag kein Bier. الرضيع يحب اللبن Das Baby mag Milch. Das Baby mag Milch. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح Das Kind mag Kakao und Apfelsaft. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft. Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft.